and the girls are smeared to Need you with my darling this Izan, alas, izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Baina bai, bai, ba, artistikoki edo, bai. Baina, eta bai, ezagit, bai, ametsu bat bete dute. zerta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba gure kultura talari ateak gaur liburu batean jarriko dugu gure begirada. Maiatz argitaletxearekin, egik disagi antropologoak, orain gontan olerki liburu bat baitu plazaratu. After Banksy deitzen da berauk plazaratu duen azkena eta honen inguruko argibide guztiak biltzarren ba bere errenak gurera ekarreko ditugu. Simon Iturrat lankidarekin mintzatu baita eta egik disagik kontatu digu zertan datzan berak idatziriko olerki liburua. Ni eh, liburua idazteko e, ibilia naiz bizka bat eh, Kanadara jo nintzen, gero New Yorkera eta New Yorken e, izan, izan nintzelarik uh, eh, bankzi artista antzen ere, eta orduan bon, eh, batzuk eh, batzuk uh, esanen dute ene liburua egia asko ba, trampa bat dela, zenta liburuan ez dute uh, bankzik egin zituen lanik uh, atsemanen. Bo, uh, banksi munduan uh, eh, ezagunenetakoa artista harrak asta bat ukan ukandu, ba, gustatzen, eh, asko gustatzen zait bere lana eta ibili naiz pixka bat uh, bank ziren atzean edo <laughs> bank ziren uh, gibelean, iakinez denak metron, etxetan, mediasferan ere uh, bank Aipatzen, aipatzen zutela, eta nahi nuen nire New Yorkeko ibil, ibilaldia egin Banksy uh, eh, oial, uh, eh, azpiko oial batekin uh, nahi duzu. Eta orduan ibili naiz bai Harlemen, bai Brooklynen, eta eta ango arkitekturak eta hango grafitiak uh, hartu ditut, bena, bena Banksy ez da, ez da liburuan agertzen. Uh, baina bere obrak bai. Bere obrak ez. Ah, ez, ez, ez, gelditzen da, Banksy gelditzen da uh, azalean. <laughs> eta eta afterbanksi zergaitik ban be han eh, New Yorken ibili uh, nintzelarik denak banksiren atzean ziren tabletei esker eh, eta iPhonei esker eta telefono mugi, mugikori esker bat zuten banksiren ibilbidea eta joaten ziren zoro, zoroak bezala banksinan atzean eta eta nire buruari galditu, nion mena, zer, da, eh, dago hori, zer, eh, ze nundik etortzen den eh, bankzik duen harrakasta. Ba, Orduan, bon, gero harrapostu bat, batzuk ene buruari eman nizkion, bon, bank ziren famatik etortzen zen. Ba, bankzi munduko artista famatuenetakoa baita, mena gero bada egre diru kontu bat. Eh, bankzik eh, egiten dituen lanak eh, kariketan agertzen da eta jendea pasatzen da Banksyren gibeletik berak egiten dituen lanak lapurtzeko. Eta orduan kentzen, kentzen dizkiote berak egiten dituen lanak berak dirua erabazteko. Orduan, bank ziren atzean eh, lapurak badira ere, <laughs> lapurak badira ere eta bank ziren filosofia eh, asko gustatu zitzaidan. eta eh, adibide, adibide bat uh, azpimaratzeko berak irekidu ireki du dendatso bat zentral parken eta berak egin zituen original batzuk saldu ditu obraka, eh, obraka zen uh, uh, euro uh, obra, obra Eta gero orain saltzen dira, uh, saltzen dira egun eta mila euro obra bakoitza bat entzat. Orduan horrek esan nahi du ere uh, bankzik baduela umore, umore fin bat, Eh, nun posible duen uh, esatea ere edo galdezkatzea ere uh, arte merkatuaren funtzionamendua nondik etortzen den. Uh, adibidez, uh, Banksik sartu uh, zen, sartu sartzen zen eta bere obrak uh, ipintzen, ipintzen zuen, ipintzen zituen uh, museo, museoen ormetan eta eskapatzen zen handik eta beraz ez zuen eh, baimenik behar eh, bere, eh, bere, <laughs> bere obrak uh, aurkesteko. Eta orduan hori ere, bai, bai, bank ziren filosofia asko gustatzen zaitu. Eh, eta ikusten da liburu hortan badela eh, agertzen da eh, Clarki bank, bank ziren filosofia hori, eta argazkietan ja, denik ikusten dira karriketako argazkiak. Mhm. Zu mm -hmm. e, zuartu, nola bestela nola utatu? Ba, ba, ba, karikaz karika ibili, ibili naiz eta eta bon, uh, grafitiak uh, ba, bereziki Brooklynen ez dira falta, ba, karikak beteak dira uh, grafitiekin eta hau da seniali bat ere e, eh, eskatzen eh, du, nahi duzu, e, eh, erri batek ze, ze toki e, dion arteari. E, Baionan, Baionako, Baionako karikak zeharkatzen badituzu, ikusiko duzu, e, ze, tokia duen artea. Bai? Eta karikako artea ez du baimenik eskatzen uh, askatasun, eh, askatasuna, askatasuna du, mena, bon gero, uh, poderearen aurka, doa ere, doan, uh, poderearen kontra doan uh, arte bat da. Ez du baimenik eskatzen, ez du, ez du paper administratiboko pap, baimenik eskatzen, mena, Baina gero, eh, ba, normalki eh, kariketan ari diren eh, artista guztiak kasuekin kasu behar dira, zenta, zenta agapatuak bari bari dira, isunak, isunak, isunak dituzte, eta uh, bon, be, horregaitik anonimoan bizi dira ere, Eh, haien uh, haien buruak ez dira ezagunak anonimoan uh, bizi da banksi orain arte ez dugu banksiren uh, eh, aurpegia ezagutzen eta pentsatzen nuen importantea zela ere uh, uh, errekonozimendu uh, gisaz emaitea ere liburu batean karikako artistek egiten dituzen lanak mm, eta ikusten dira ere badirela tamaina, tamainarekin jokoak eta lantzen duzu ere irudia, olerkiaren irudia? Bai, hori zen, pixka bat salatzeko eh, marketinga baliatzen duen, uh, baliatzen duen uh, trampa, eh, uh, manekinak begiratzen dituzunean, pentsatzen duzu uh, irudiak uh, errealitatearekin duela, bena, azken finean irudiak eh, irudi bat ba, bakarik ba, eh, da. Ez da ez du eh, errealitatearekin zerikusirik. Eta, eta orduan manipulazioa hortik etortzen da ere, eta jendea orain sinesten baitu irudi, irudimenak errealitateak direla, direla eta ba, batez ere gazteak pentsatzen dutela irudi bezala izan beharko direla. <laughs> eta orduan azalean gelditzen direla eta orduan ni nahi nuen, eh, nahi nuen hori, eh, hori zalatzeko eh, hartu, ditudan argazki guztiak manipulatu ditut eta, eta beraz hori hori handitu, zabalduz eta, eta ukituz. Eta orduan ikusten da manipulazioa ez da, ez da irudiaren azpian gelditzen, baina irudiaren azalean gelditzen da, ikusten da, ikusten da eh, irudiak eh, begiratuz gero ulertuko duzula eh, manipulazio bat izan zela eta orduan orduan hori hori uh, salatzeko hori salatzeko gero hartu ditudan argazki guztiak ez dira ez dira zurita beltzez uh, uh, hartuak izan Bai, bai, baizik eta kolorez eta eta gero ba photoshopez ere eh, hori eh, argazki hartu ditudan argazki guztiak belztu ditut hori eh, manipulazioa edo mediasfera nagertzen diren manipulazio guztiak salatzeko Jorge Gaitenuk marketingaren teknikak baliatu dituzkala mm. e, salatzeko, mm metodoak, baina mm, lehenako ezan daukuk ere, zela impactu edo eragin gehiago egiteko. Mm-hmm zer ditu kirea helburuak funtsian. Zer? Marketingaren teknikak erabiliz, bai. zer ditu kirea helburu ezberdinak fite-fite horra. Uh, ah, elburu, uh, eh, ditudan helburu ezberdinak? Mm. Ba, ditudan eh, helburu uh, desberdinak uh, dira dira dira uh, irakurleen irakurleen uh, uh, konsientzia edo bai, konsientzia harrapatzea uh, ene liburua hartuko duen eh, batek, edo irekiko duen batek, zeduzitua eh, edo izango da uh, argazki, argazkientako, zenta argazki, argazki, argazki batzuk biziki politak dira, hau adibidez, hor uh, egun eta berogeita margaren hori aldeko, aldean agertzen den argazkia, hau da, hau da, hau da uh, publizitate bat eta eta publizitatea publizitateari kendu dizkion uh, zituen uh, marka guztiak edo saltzeko marka guztiak eh, hartu dudan edo uh, errekuperatu dudan mamia edo propagandaren mamia uh, eskuratu dut beste, beste eslogan bat emaitea. Orduan hau hau hemen duzu argazkia, argazkia uh, propagandatik eh, edo marketingatik eh, etortzen den argazkia da, arduan da kopiaren kopioat, kopiaren kopioat bat, eta aurrean ez, idatzi du testu bat, nun agertzen den hori, haragiztatu kontzeptutik abiatuz, nola olerkiztatzen oler da. Bai? Eta orduan, bai, beti, eh, beti eh, horrelako semiotikan eh, jolasten dut, hartzen dut, hartzen dut zerbait, manipulatzen dut, kentzen diot normalki uh, duen mezua eta aldatzen dut beste mezu, bat ezariz. Uh, orduan da, da beti da, meta, meta, meta sorkuntza bat, hor uh, agertzen direnak, manipulatzen ditut, begira adibidez, hor, hemen, bada bat, bada bat, hor, hau da, Brooklynen eh, gertua izan den eh, arazki ba, argazki bat, baduzu hor eh, gurutze bat, katsu, eh, hor, gurutze nazi, naziaren azpian baduzu katsu bat, eta beraz, eh, bon, itzioko bat bezala, idatzi dut nik ondoan eh, kasu, bai. Orduan bada beti horrelako eh, horrelako joko bat eh, bien artean. Eh uh, batzutan abiatzen naiz argazkitik nire testuak idazteko, bai? eta batzutan, eh, batzutan alderantziz ibiltzen naiz. Eh, testutik e, argazkiraino joaten naiz, eta beste batzuetan alderantziz argazkietatik e, testuetaraino. Hemen baduzu, baduzu beste, beste bat, marazki bat, eta, eta ordoan hemen agertzen diren iaia, iaia marazki eta argazki guztiak karikako lanak dira. Eta orduan, ba, abiatu nintzen, hor baduzu, ba, baduzu uh, buru ezor bat, uh, buru bat, eta ematen da, ematen da artista baten lana, eta bestaldian uh, burumin gertzen da. Oi? Bai? Horrela, horrela ibiltzen naiz beti. Eta... Bai, eta bon, uh, hemen liburuan agertzen diren lan guztiak artearekin zer dute, bakezu, beda orduan, Bon, ez, dut, e, ez esanen e, mundu, arte mundua e, menperatu behar dela nire olerki gintzan sartzeko, baina hau begiratzen baduzu adibidez, eta Marcel Duchamp ezagutzen baduzu, erreski ulertuko duzu ideia nondik etortzen zela. Gezu, Marcel Duchampek izan da, izan da arte konzeptuala asmatu duena, Eh, um, ah, asmatu duenak eta eta eh, bat uh, museo batean ezari zuen zuen artista batek da bai? eta orduan be, bera, berak egin duen lana uh, omentzeko sartu naiz uh, momako uh, museoan Eh, Momako komunitara joan nintzen eta Momako komunak hartu dut eta eh, ikusten duzu hemen eh, gertzen den, gertzen den argazkia da Momako, Momako, Momako komuna. Bai, orduan, ba, ez, nik ez dut, nuke esanen nire liburua pesimista denik, nik beti esaten dut gizartea eta mundua, gaurko mundua, ni baino pesimistagoa dela eta eh, umorea baiatuz eh, espero dut eh, jendea jendea nire nire obrakaino uh, ekaraziko uh, Ba egik desagiren hauekin geratzen gara, Simon Iturralte lankidaren mikroan mintzatu baita bere azken liburuaz eta goguan hartu. E, After Bankski izeneko lerki liburua dagoeneko eskuragarri duzuela maiatz argitaletxera. CULTUR Alea. Ba, euskal Musika egintzatik datorkigun berri batekin segituko dugu eta orain gontan gatibu taldearen aurreapen singelarekin geratzen gara. Esateko gaur berean gatibu taldeak bere diska berria modu digitalean pala zaratzen duela. Euritan dantzan izen lanarekin itzuli zaizkigu eta lehenengo datak zuzenekoak baditugu dagoeneko. Durangoko azokan izango da lehena eta dagoeneko badirudi sartze guztiak sal zalduak direla. Bagatibutaldeko butaldeko kidekin ere mintzatuko gara, larun bat untan, goizeko amaiketatik amabietara, durangotik zuzenian izango baikara. Baina bien bitartean, gera gaite zen, gati azken laneko aurreapen singel ederronekin. Eurize da Aurten ere, Durangoragoaz, segi ezazu Durangoko azokako berroita behatzigarren edizioa zuzenean Euskal Irratietan eta... Arrosasareko irrati guztientzat. Ostiralonetan, arratsaldeko lauetatik seietara... Euskal Irratietako Maia Muruaga... Eta Arrosasareko Nekane Zinkunegirekin. Ah, eta larun batean, Durangotik zuzenean kantuzkantu emankizun berezia izanen dugu gatibu itziarren semeak keua agirretxea eta beste hainbat talderen konpainiarek. Euskal Irratiak kulturaren plazarekin bat. Bauntar arte iritsi gara entzule. Nere aldetik, besterik ez. bihar arte eta bien bitartean ongizan. Aio. Aio. 上次你。 dena maitu da Musu batekin Musu bakar batekin